God afton mina damer och herrar. Lyssnade på programmen på Kulturföreningen Gallarhornet Sverige Vakna. Och vi har den 15 januari 2011. Och temperaturen är minus 3 grader och eh, barometern visar på ungefär 1019 eh, hektopascal. Eh, så att det är lite, eh, lite grann högtryck men inte så mycket. Jag ska öppna telefonväkteri alldeles strax här på 81 21.00 Men jag ska radion på. Nu är jag lång kall det. och jag har problem med att snöröjningen inte skottar ingången här ordentligt eller någonting utan plogar upp en stor vall som man har svårt att komma över. Och likadant vid brevlådan också. Nu sista eh, dagarna, dagarna så har de tagit bort det lite där i alla fall men det, det är trist, eh, man har svårt att skotta själv och så vidare. Eh, vi öppnar telefonväxter från och med nu och det är alltså 81 21 00 och ska radion på. Och jag väntar här om det är någon som hör av sig annars så ska vi eh, spela upp en, någonting strax. Ja, det är tyst här, alldeles tyst. Vi får väl spela Nej, det verkar komma något. Hallå? Ja, god middag Georg. God middag, god middag. Det var Kent som ringer nu. Jag skulle tala, hålla med dig om att det är ju för bedrövligt det där med snön. Men det mest bedrövliga av allting är att det går inte att köpa en skyffel. Här finns inte det och det har jag gamla rostiga här men jag orkar ju inte skotta ordentligt. Nej, jag har ju skottat som bara den när jag var uppe i Hälsingland. Men jag har eh, varit på Clas Olsson. Jag först, eh, jag bor ute i, i Saltis, finns ju järnaffären där ute. De fick in eh, skyfflar nu i torsdags. Det har inte funnits en skyffel att få tag på va? Nej, det har varit sån eh, fullständig efterfrågan jo, så det, det har inte räckt någonting. Nej, det, men det, fin det finns alltså fiskars, alltså en finsk firma. De säljer, men det är alltså plastskyfflar som är eh, lite eh, en stålkant försett. Men de där kan du inte hacka is med. Och vill du köpa, vill du köpa en, eh, en skyffel då som man kan liksom hacka is också. Ja. Då får du en sån här smalt elände och de kostar, eh, de kostar 259 kronor och de där Fiskars 300. Vill du ha en riktig spade alltså, eh, ämbet, då kostar de 500 spänn. Ja. Jag, jag, tycker 500 kronor. Och, men alltså Claes Olsson har bara usla spadar. Järnaffärerna har bara usla spadar. Ja. Och eh, sen kollar jag också med Fredells och eh, de har samma typ av spadar. Nu är det väl konstigt att Sverige, ett vinterland, att det inte ska kunna få tag på en kupad snö. Men de använder plast alltid. Det är för mycket till allting. Det, är mycket, det blir dåliga varor på det här viset. Ja, men, i, men att, i, att i Sverige, Sveriges huvudstad, att man inte ska kunna gå och köpa sig en, en vanlig bra snöskyffel. Uppe i Hälsingland så har vi först en sån här snöraka då, vet, en sån här, liksom mera som en som en, liksom en plogaktig ungefär va. Och så har jag ju en riktig snöskyffel som är ja. bred. Och så en, en snöskyffel som du skottar lättsnö, sån här som är böjd liksom. Ja, har du haft den länge då? Eller, eller Nej, de köpte, de köpte jag för ett par år sedan. Jaha, inte mer då? <laughs> Nej, men alltså... Tänk men alltså, här... det finns bara inte riktiga längre. Nej, men här i Stockholm, jag, då undrar jag liksom om någon kan ringa och tala om var fanken köper jag en någorlunda hyfsat. Och den jag köpte upp i Hälsingland, den tror jag gick någonting på 179 kronor. Ja. Här tar de alltså 300 spänn för riktiga skräpspadar. Ja, det är pengar som jag har för allting fast det är dåligt. Ja. Dyrt och dåligt. Så möjligt är. Och ja, och skarpsats elektriska kontakter som inte går att öppna för vanliga människor fordras som specialverktyg och skruva isär den där. Ja. Och stickproppen är ju pågjuten, går absolut inte att ta av. om Man vill ändra på sladden någonting. Ja, det är ju han vet jag inte så mycket om. Men jag skulle vilja ha frågor innan jag slutar. Jag, jag, tror jag hörde Gunnar Andersson på Karlavagnen P4 här. Ja, jag vet inte om han varit inne. Det kanske han har varit. Om det är någon annan som kan eh, verifiera det ja. hela. Ja, det kan ju hända det också någon annan som har samma röst. Ja, men att han sa att han hette Gunnar. Jaha. Och det lät, vet ni, det var väldigt likt honom och han pratade någonting. Men hur som helst, jag håller med om eh, snöeländet och att det är dåligt samlat. Ja. ja, då säger vi så. Morsning, korsning. Ja, hej då så länge. Ja, linjen är öppen här igen på 81 21 00. Jag väntar om det är någon som ringer, annars får vi starta lite grann här. Ja, jag startar någonting. En kort paus. Nej, det kom tydligen samtal. Vi får se om det kommer en signal till. Va? Hallå? Ja, hallå? Ja, hallå, hallå. Ja, hör du mig ordentligt nu? Ja, då, jag ringde in här för en vecka sedan. Det är lite olika det var lite olika. svårt med ljudet. Ja, just det. Det är lite olika beroende på hur långa linjer det är och sånt där. Jo, nej men eh, efterhand ska nya lyssnare. Ja. Och jag är nylys, eh, nylyssnare. ja, det är första, gången, första gången för här. tre veckor sedan. Ja. Det är första gången du ringer? Nej, andra gången. Jaha. Jag ringde in förra helgen och önskade Anita och dig om du kommer ihåg det. Ja, men det, den har vi inte tillgång till och sen eh, är det problem att kunna få eh, posten eh, så att jag får material. Eh, Jaha, ni har ändå haft en hel vecka på det. Ja, men jag har inte den bara, punkt slut. Ja, så kan det vara ibland. Ja, jag har ingen större skivarkiv, det är bara en del gammalt material som råder Luxemburg, Syden och Rad Nord och allt med sånt där. Men jag kan i vissa fall få tag på dem, men det tar en leveranstid då. Ja, exakt. Annars får man gå ut på nätet och lyssna då. Ja, det har inte det nätet här heller. Så. <laughs> Har du inget nät? Nej, du vet, det kostar pengar. Då måste jag ju ut med varje månad en räkning till. Ja, men jag får du rekommendera Comviq 99 kronor i månaden eller något. Ja, just, men eh, jag måste ju vara säker på att det fungerar och att jag inte får in några virus och skit. Eh, jag är inte så hemma på datorer så jag vill vara säker på, på att jag lärt mig det tillräckligt först. Jo, men om jag förstod det, det hela rätt så gillar du att prata, så. inte politik, mer teknik, eller? Ja, just det. Det är radioteknik och kortvågsradio och sånt där. Ja, men hur fungerar det egentligen att eh, sända i, eh, i närradio? Ja, det... Går man till en förening eller hur Ja, det är en förening som ligger bakom och sen så är det men eh, att man kan antingen skicka ut det på en programledning eller på, på en länk. Just nu är det programledning. Okay, eh, en sån där hyrd telefonledning kan man säga att det är. För ändamålet. Hallå? Hallå? Ja. Ja, nej det är svårt att höra dig eftersom det går genom radion och tillbaks luren bakvänt för mig måste man säga. Ja, ja, men det, du ska höra radion och prata i luren alltså. Jo, men om jag har för högt då blir det rundgång. Ja, inte om jag bara vet hur mycket jag ska kunna dra på. Jag kan nämligen delvis neutralisera bort rundgångstendenser, men inte alltid. Det beror mycket på telefonen i är jag märkt. Jag tänkte, har du varit utomlands och eh, sökt runt eller håller du mest hemma i Sverige? Ja, jag håller mig hemma i Sverige. Jag är fattig, jag har inga pengar. Jag kan <laughs> inte resa utomlands. Utan jag får stå i kontakt med USA och sånt på posten och sånt och annat. Eh, via normal post då? Ja, just det. Om jag behöver reservdelar, rör och annat och kataloger och apparater och annat. Ja, men det är inte så att du är anti all ny teknik eller Nej, inte alls. Det är bara det att jag vill uh, hålla mig till de här bra grejerna. Jag har ju kortvårdsgrejer, gammal militärutrustning och allt möjligt alltså. Och mycket ja, driftsäkert. Vad heter ditt radioprogram förresten? Gallarhornet Sverige vaknar, det här programmet. Det är Gunnar Andersson som är ansvarig utgivare. Ja, där ser man. Han brukar ha ett program ibland också i veckan, Gunnar 47 minuter, brukar sända. Eh, det var förra veckan, det sista avsnittet. Sen nästa månad kommer det antagligen ett nytt. Ja, men vi är här för lite musik i alla fall. Ja, just det. Det, det, det brukar vi ta i den mån vi hinner. Jo. men det vore jättekul att höra som jag sa då förra helgen, Anita och dig. Ja, men jag har inte den. Eh, det går inte att önska här för att jag har så lite skivor. Det är skillnad Sveriges Radio, de har ju prövat så gott som allting alltså. Och då för intresses skull så, jag tycker det är en rolig historia att eh, efternamnet, det är taget efternamn och dig. Och det kommer från dough som betyder pengar. Jaha. Ja, ja pengar är ett jävligt påfund tycker jag det, det är ett djävulens påfund pengar. Det ger bara orättvisor och vissa blir så fattiga och ännu värre blir det. Och vissa blir bara rikare och rikare. Ja. Ja, men jag får tacka för mig i alla fall. Ja, just. Jag har fullt upp och spendera alla pengar på poker här ikväll. Ja, Via det vågar jag inte. Här, här behövs det <laughs> radioteknik. Ja. Ja. ja. Men det är jättekul att höra ett program och eh, som jag sa sist, inga marschmusiker och sånt skräp. Nej, jag brukar inte ha det eh, gärna. Nej. Nej, för att det, det, jag har hört så mycket under kriget eh, från Tyskland och när Hitler såg och skrek och, och spelade marscher och allt möjligt på kort våg och sånt. Jo, annars hade man röstat på Mona Stalin. Ja, det gör jag inte heller. <laughs> Vad röstar du på om man får fråga? Ja, inte någon av de där i alla fall. Eh, de normala partierna eller? Eh, Nej, det, du vet, eh, inget av de här som jag har här just nu. Men att det är så förbjudet att prata om vad man röstar på. Du gillar inte Ja, men de har ju valhemligheter, folk och så vidare. Jag eh, tycker inte om kommunister och sånt där heller. Jag skulle vilja flytta till staterna om jag hade möjligheter till det. Jo, det är klart. Och skaffa mig en privat radiostation där det går att få tillstånd för sånt utan så här jäkla mycket problem. Radio ja, Nord ja. Eh, eh var ju synd som stoppades tycker jag. Har du kastat ut granen än då? Jag har inte haft någon julgran. <laughs> inte det heller. Nej. Varken politisk åsikt eller julgran. Nej, vad säger jag julgran Det bara barrar. Ja, om de inte är gjord av plast förstås. Ja, nej, det, jag är ensam här och inga barn som är glada åt den eller någonting. Vad ska jag ha julgran för då då? Jo, men en skön låt och så får jag tacka för dig och tacka för mig. Det var jättekul där. Ja, vi säger så. Ha det bra. Hej. Hej. Ja, nu är luren på igen på 81 21 00 här. Fast alltså, önskeprogram kan vi inte effektuera här annat än i undantagsfall man råkar ha någon skiva eller så, men det behöver en veckas leveranstid eller så ofta. Jag väntar om någon så ringer, annars får vi spela upp någonting här. Ja, kanske det kommer något, vi ska se först. Hallå? Hallå? Ja, hallå? Nej, det är jag med telefonen. Ja, jag vet. Du har radion på så jäkla högt. Det är därför det är svårigheter. Ska jag hänga i taket och tala? Ja, det är Anita som ringer och står. Jo, jag glömde bort att berätta för dig att jag såg ett intressant program om eh, George Lim... Eller <laughs> vad säger jag nu? Eh, var Charles Lindberg. Lindberg. Ja. ja, pappa sa ju att eh, till och med jag ska vara släkt med den. Vad sa du? Eh, flygaren Charles Lindberg påstår han... Ja, Charles hette han, förlåt. Ja. Alltså man var ute, de var ju många Lindbergssekten som utvandrade en gång på slutet av 1800-talet. Jag har bättre på vänster öra, där har jag telefonen. Och vad jag ville ha sagt med det, det var mycket intressant och upplysande. Han var, eh, jag hade en helt annan bild av honom och eh, men han var riktigt, riktig sån här kvinnokör. Och eh, han efterlämnade 30 barn. Ja, jag har ingen aning om det är sant. Ja, men jag berättar ja. det för dig nu. Ja. Och eh, det var en intressant dokumentär om honom. Och eh, det var någonstans förra året så jag tänkte jag har glömt bort att ringa och tala om det. Och då, då, då tänkte jag så här, det är inte konstigt att du, du är ättling till eh, George Lind... Nej, vad säger jag till Charles Lindberg? Ja, han, pappa hade ju släktingar och det var ju meningen att vi skulle flytta till USA. Men det sa, sa ju min mor ifrån när jag var tio år. Så det ja. blev ju inte så. Eh, hon sa ju att då skulle jag ta ut skilsmässa och Georg ska jag kvar i Sverige och så vidare. Så eh, bråkade med pappa så det vart alldeles... Ja. Han skulle få jobb i USA hos sina släktingar där på Alice Chalmers. Ja. Men han var uppenbart en charmör. Och eh, det var kvinnorna sökte honom och barn efter barn och olika damer. Och, ja. Och då tänkte jag, det är inte konstigt att du är släkt. Eh, ja. Ja, det hjälper inte mig mycket nu. Jag är ju bortglömd i Thailand. Ja, nej, nej. Men eh, jag tycker det var intressant dokumentär just om honom. Med att han var en karakar där. Ja. Nej, det kan ju hända. Eh, för att jag vet att det kom ju en del brev från Amerika också efter pappas död. Men eh, de blev min mor sönder och ville inte ha. Ja men 30 barn är en hel koloni. Ja det är det. Hur kan man föda fram så många utan att man får problem till slut? Men historiskt sett hade jag bara en, en aning om att, och det var ju tragedi det att barnet, och sonen, var sen att frun då, att hon hamnade på något slags eh, nervhus eller något sånt där. Det kan man ju förstå. Och det var min enda bild jag hade om Charles Lindberg. Ja. Plus att han flög över Atlanten och allt det där. Det var ju otroligt stort på den ja. Så att, men eh, det, att, det, jag fick en helt annan bild om honom. Eh, så att jag, va? Ja, just det. Jag har ju fått veta väldigt lite och så vidare. Och det berodde ju mycket på att pappa gick bort så tidigt och så vidare. Och sen kom det ju brev från Amerika, men det ville min mor inte ens läsa, utan bara rev och slängde. Ja. Jag känner igen det, eh, De sa på eh, radion igår att det fanns inte en bråd snöbråd att få tag på. Nej, jag hörde det. Apoteken har tydligen slut på det. Ja, men och så alltså, tänker jag på det här reflexer, Du har ju alla mina plagg jag har, vinterkläder. Ja. Och det är en billig försäkring. Och man ska ju hälsa ljusa kläder, det finns faktiskt eh, varma kläder. Ja, just eh, ja. så att det vet jag om. Att, eh, eh, och, men när man, och, jag retar upp mig på apotekerna som säljer reflexer, det finns andra affärer också. Men då är det bara en, för, en i en förpackning. Ja. Man får tänka, eh, för, jag har bara en reflex, det är någon sån där eh, plastbricka som hänger man ska, på ett snöre som man ska sätta på raken. Ja, den ska hänga nedanför plagget och en bra bit så att bilisterna ser den. Och... Men just det, det, det tänker man inte på. Det borde ju ligga två stycken varje förpackning och de är inte billiga heller. Nej, apotekspriser är ju inte billigt. Nej, men det är inte vad man än går så finns det, eh, så är, eh, är det bara en, förpack, eh, en i en förpackning. Man får ja. köpa alltså två. Men jag köper alltid två eh, till och från så där så jag, eh, man kanske skaffar något annat plagg och gör sig av med. bla, bla, bla. Eh, så att jag har en i varje ficka då på våra sidorna. Men man har börjat uppenbart något nytt eh, på hundarna. Man har satt på någonting som blinkar hela tiden och det blinkar blåljus. Ja, jag har sett det. Det var lyst dioder och batterier. Ja, och det var tyskarna som började med det. Ja. Ja, jag har tagit reda på det. Det var intressant. Ja, det var mitt inlägg för dagen. Dagens, ja, okej. Okay. Eh, Tack ska du ha. Hej. Ja, Tack hej. för att du ringde. Hej. Ja, nu, nu ska vi bara se om det kommer igen. Hallå? Ja, tjena, det är Peter. Ja, okej. Okay. Hör du mig bra? Ja, jag måste dra upp mycket nu du att... Alltså, eh, låt jag... Jaha du, nu drog du upp... Hallå? Ja, men det går bra nu. Ja, det är bra Georg. Jo då, jag hörde eh, förra... Ja, jag... Jo förresten, eh, eh, det var så mycket som ringde nu som... Det har ju varit upptaget hit och dit när man ringer då till telefonriktigt och det är bra ju. Ja, en tag kan bara ringa ja, hit eftersom ja, det, jag har inte möjlighet att lägga på väntning och sånt. Ja, jag har ju inte studerat då Televerket eller Telias om man vill lägga sig i telefonkö då, om man ringer en person eller en radiostudio, eh, Studio Frekventa till exempel, och det är upptaget på telefonväkteriet, kan man trycka på någon knapp då att man ligger i kö då, sen är av, du avslutat då den telefonringaren att... Eh... Nej, det har jag nog inte möjligheter till. Det är om man har flera linjer in och kan lägga dem med du vet förväntning. Men jag har ju bara en linje som går in här på 81 21 00. Okej, det har uppfattat Georg till fullo. Ja, Georg, har du fått någon bekräftelse mera om hur du ska gå till väga till med det du Nej, alltså, det vet jag inte än. Det var bara Sabbatsberg vill jag komma dit. Men det ska Har du fått Sabbatsberg? Ja, men det ska jag skjuta på för det, eh, det, det är ingen ja, som ska ja. få hålla på och rota i stjärten på mig, sa jag åt henne. Ja, ja, men det ska... men Georg, nu får du sluta. Ja, ja, ja, jag vill inte vara med om sånt. Då får det vara... Ja, ja, ja, ja, det, ja visst. Ja, visst. Men det, för att de ska undersöka prostatan för första då, då måste de ju in där va? Ja, just, men det, det, då får du köra med ett ultraljud utanför eller någonting. Ja, du har ju din, du har din rätt att säga vad du anser ja. vad ska, ska göras med, din, med din materiella kropp. Ja, jag tror inte ett enda eh, PSA-prov avslöjar om det är eh, i cancer eller inte. Bara ett. Nej, det kan vara andra ut... orsaker till att det slår högt eller till och med något fel laboratoriet. Nej, just det. För jag läste nu på Facebook här att eh, kommentarer då, man gick in då på Jallahornet och 88 telefonväkteri va. Då är det ju i alla fall 1200 som har eh, ansökt om och sån där PS, vad hette provet? PSAP. Ja, de blir ju intresserade då. Ja, jag vill helst slippa. Nyfikna, ja. man, kan man få besked före dilemmat kommer så är det klart man tar det då, Georg. Ja, men eh, eh vad ska jag? Det är bättre att man inte vet någonting, att man inte tar några prov. Kommer bara till doktorn, där har man bara där möjliga konstiga sjukdomar på sig. Likaså den där diabetesen och allt ja. annat också. Ge diabetesen då, har du fått insulin nu i tablettform? Nej, jag har inte fått någonting. Så att jag har fortfarande ingen behandlingsrätt än. Och den där blodsockermätaren har ju gått sönder och visar bara error och är värdelös. Det här är ju frågan säkert. Det är säkert andra krafter som ligger och styr det här va? Ja, det är ingenting att räkna med i Sverige att jag ska få någon hjälp, sa de i Amerika. Om du har, vi leker nu bara. Vi stannar där du befinner dig just nu, men vi flyttar oss framåt med, med en eh, teori, va? en gissning. Om du hade levt nu i USA med detta dilemma, hade det blivit bättre för dig då? Ja, det hänger väl mycket på eh, pengar där. Ja. Men han kanske då kan ha en, ha en försäkring. Då hade det inte blivit bättre. Jo, men jag hade haft någon sjukförsäkring där. Mm. Det är ju så dyrt allt det här, men jag, jag skiter snart i allting sånt där. Eh, du har att jag stoppade i mig. Det var att jag gjorde misstaget, jag tog en... Nej, Georg, nej. Ge mig 30 sekunder, Georg. Ja, jag orkar inte hålla på och springa hos dem där längre. Kära lyssnare, nu ska jag säga en sak på 20 sekunder och ge mig 4 ampere. Ska ni se att jag är. Det är så här, va. Skicka er nu till Jallahornets plusgironumret där, va. Så att Georg blir frisk. Hör ni det, kära lyssnare? Ja, då går det väl inte Gunnar. Ja, ja, men Gunnar, du är så pass medmänniska. Ja, det är klart han är det. Det behöver jag inte ens säga. Det är klart. Georg, det där är inget snack om saken. Så att Georg, det där... Nej, jag skulle resa till USA och så skulle jag skicka den stora räkningen. Alltså, jag skulle skicka stora räkningen sen till eh, landstinget, men de betalar naturligtvis inte och det råkar jag bara illa ut för sen. Nej, men det, oh, nej, oh. det är ju lätt bara liksom nonchalera allt, men det, jag, jag, man kan ju inte det när det är sådana här saker. Som, ja, det här är sjukt, Georg, att det har blivit så här. Ja, men jag måste ju då ha en läkare som vill göra något åt det och, och, och, och när man dagen före julafton får en dödsdom, alltså du menar att han sa att du, det finns ingen behandling då? Nej, det, det var prostatacancer och det bara... Ja, men gör cellgifter och strålning då? Nej, det, det, det är ju livsfarligt. Han har ju sådana biverkningar. Ja, bägge det. De har ju ingen, ingenting egentligen effektivt. Det är bättre att få vara fri så att eh, det är mindre risk att det sprider sig om... Det. För karar och eventuellt kvinnor... <coughs> för kvinnor, eller för karar och kvinnor när det för karlar då så kanske inte vet vad prostatan är och kvinnor kanske inte heller vet. Nej, knappast. Vad för organ då? Eller vad har det för funktion? Ja, jag vet inte. Det är väl förmodligen att ge hormoner till, eh, det, det, det, du vet, den här eh, sperman och sånt där. Mm. c då, när man tömmer ut Ja, just det. Då, sen finns det en sädesblåsa, mm. men det är ingenting att prata om på radio, tycker nej, nej, jag. sjukdomar. Jag att folk kanske inte vet vad vi pratar om. Då. Nej. Det var det jag tänkte då, rent sådär medmänskligt. Ja. Ja, men det är bra Georg. Äh, usch, nej, nej. Det är tungt det här ibland, men man måste ju kunna ta tag i en hård bitter sanning ibland. Georg. Ja, felet är att man inte fabrikstillverkade stället så att de lätt kunde eh, kolla upp. Eh, <laughs> för då hade jag inte haft någon prostata antagligen, utan det hade varit någonting annat. Hade du haft alla resurser i 40 års tid, hade du kunnat tillverka en människa utan att drabbas Ja, eh, det, än så länge har jag ju ingen konstgjord muskel och så vidare. Jag mm, måste ha vissa grejer att utveckla. Nej men det går att göra. Ja, ja. Jo. Ja, men gå in på Facebook och läs vad de tycker om och Ja, jag har inte någon nej, nej, internet. Nej, men Gunnar kanske. Det är ju fantastiskt ju. Det är ju att folk blir uppmanade det när du pratar om prostata. Det har ju varit 1200 nu som har gått ut med och gått till läkare för att få det där provet då, PSA. Ja, fast den är ju pass tillförlitligt. Jag vet inte om det är överhuvudtaget till. Ja, det är ju så pass nytt. Ska man lita på sådana där så kallade vetenskapsmän då? Usch vad du skriker, det är så instrumenten Nej, går du. Ska man inte kunna lita på sådana där vetenskapsmän då, Georg? Jag vet inte än, det är så pass nytt prov så jag vet inte hur det går till. Och då, det är först när jag sett hur det går till jag kan avgöra lite. Mm. Låt oss säga hundra år tillbaka då. Hur, hur, tog läkarna tag i det där då med prostatan? Ja, det, det, var väl bara att de kände på prostatan i eh, rota och hade sig. Mm. Ja, men det tycker jag inte är någonting man behöver ta upp på radion. Nej, nej, men att, eh, folk jag skulle vilja det. spela upp en, en kassett här istället. Okej, okay, Georg. Ja, hej så länge. Ha det bra, hej. Ja, nu... Men ska jag spela upp en kassett tänkte jag och sen kan vi åter. Ja, det får inte vara för långt och inte för mycket om sjukdomar. Hallå? Ja, hallå, ta det lugnt. Ja, hej, det är Lennart. Jo, idag är det bra drag, du. Det ringer hela tiden här och det var roligt att höra Anita. Hon talade ju om den charmige och eh, äventyrsmänniskan Charles Lindbergh. Ja. Och det är intressant. Jag vet ju, jag satt ju, du vet det finns en pjäs som heter I väntan på Godot. Ja. Men så var det, jag kan säga så här, i väntan på Lindberg, Charles Lindberg. Det var 1900, närmare bestämt 1954. Ja. Då satt vi uppe i Fridhemsplans gymnasium. Hela aulan var full med eh, scouter och vargungar ifrån KFUM. Ja. Och den som skulle komma och hålla ett eh, intressant föredrag, det var nämligen den första Atlantflygaren Charles, e, Charles A. Lindbergh. Aha. Och vi satt och väntade där och skruvade på oss mer och mer och det hände ingenting. Och sen till alla vårs besvikelse på den tiden var det ju inte de här direkta kommunikationerna som med mobiltelefoner och sånt va? Nej, Utan det han, var ju inte uppfunnet knappt. Nej, han, ja telefonen fanns ju. Men ja, men fast... inga trådlösa. Det, nej, det var väl så ja, först. Men det fanns... ja, men när, när transistorn kom, det ja, gick det att genomföra för eh, de apparater som elektroner eh, var otroligt stora. Ja, men tunga. det fanns faktiskt eh, radiobilar på den tiden, det var trådlöst. Ja, fast förutsättningen förutsättning var ju då att man hade ström med, med bilbatterier, det var en stor ja, sändare. Ja, precis. Jo då, hörru du, jag kan säga det att... Eh, han kunde ju inte komma, han hade tydligen fått någon form av förhinder. Ja. Och det tycker jag var väldigt bedrövligt. Eh, eh, ja, ett ögonblick, jag ska bara skruva upp radion lite. Ja, fast försiktigt då. Ja, jag väntar här. Vi har inte hur lång tid som helst. Jag skulle vilja spela en kassett här ja, också. det hinner du väl med. Det är, ja. Klockan är bara halv sex. Ja. Jo, hörru du. Eh, jo, hon ringde ju in här, Anita, då och talade om Charles Lindberg och Eh, jag kan säga det, jag kan rekommendera henne, jag har själv den biografin, det är utgivet på, om hon observerar, eller hörsammar det, på, ja. Lin, på Lenfors förlag. Ja. Och det är en utmärkt biografi och den är eh, utgiven, ska vi se, 1976. Och ja. den har getts ut i flera upplagor. Och det är ur hans, hela hans liv, alltså det är hans biografi. Och det är fullt med foton från olika tidsepoker och illustrationer och från flygtiden och från tillsammans, eh, eh, ja, man får se bilder från äggrullningen under påsken i Vita huset. Det är massa bilder och ja. fina bilder och han var ju väldigt bemärkt vet du, han Charles Lindbergh. Eh, det var ju så att han härstammar ju från Skåne ursprungligen. Ja, hade jag kommit iväg till staten hade jag nog fått lite bättre än att råka i olycka på det här viset. Ja, just det. Jo, det står ju då Elans liv det här så att den boken kan jag rekommendera. Den är fantastisk. Den är på så pass mycket som... Den är väldigt uttömmande kan jag säga, Tanita. Den är på 600, eh, eh, förlåt, 462 sidor. Så det är, en, det är en diger biografi och det handlar om hans eh, Larsson när han var postflygare och, eh, och flygningen då när han flög till Paris och sen under andra världskriget. Han var, före världskriget så var han ju i Europa och sen hur han eh, var med under kriget i Stilla havet. Och det, det är fantastiskt mycket. Han fick Guggenheim-medaljen och han var postflygare en tid och, eh, och, så det, och sen var han flygare i, i, i Panama under en epok med 1928. Ja, det var ett eh, händelserikt liv då. Med Han hade mycket händelserikt liv, Charles Stenberg. Och det var ju synd att vi inte fick uppleva honom där eh, live, att han kunde hålla det där föredraget. För det hade ju varit oerhört intressant, vet du. Ja. Sen har han också varit forskare. Han har gjort utforskningar på klippboningar i Nya Mexiko 1929. Han har hållit på med mycket, vet du. Ja. Och, och sådär. Han har varit i, han var i, Sovjet, i eh, Ryssland 1938. Och, och sen var han i, i eh, Tyskland på 30-talet och besökte där och sådär. Och han hade politiska kontakter av olika slag, vet du. Så det kan verkligen rekommendera Anita. Det är mycket fina bilder i den här eh, boken. Ja. Han gjorde också experiment med på eh, Rockefellerinstitutet. Sen gjorde han experiment i, i han, test, han var en av de första som testade höjdeffekterna i en tryckkammare ja. i Mayokliniken i 1942. Ja. Så det finns mycket digert för henne Anita där. Jo, eh, han var ju också en charmig karl, det stämmer ju. Han hade ju, det är ju så med sådana här eh, eh, vad ska man säga, drivna personer är lite äventyrliga utav sig. De har ju ofta en tendens till att få kontakt med kvinnor på ett, eh, på ett påtagligt sätt. ja, man måste ju ha pengar, har märkt det. Ja, pengar och känd ska det vara, för då kan de liksom bjuda på sig, vet du. Och så Annars där. Och man kan komma till tals på ett annat sätt än när man är en, en doldis, vet du, för att då, man, då är man ju liksom i bakgrunden, va. Det gäller att ta steg Ja, här eh, sabbade ju mina förskräckliga skulder pappa lämnade efter ja. sig. Allt för mig i början. Ja, det är ju ingen lyckosam start för dig som eh, att du blev så hårt drabbad. Då, Nej, dels eh, där huset i Bohuslän och dels det här med skulder. Men du har i alla fall ett eget hem. Det är inte alla som har det i dagens Sverige. Då. Nej, men jag får ju betala ut. så mycket för värmen och ja, skatten och, och ja, det är ruskigt för du. Jag vet det var någon kvinna som framträdde i radion här, hon hade fått en elräkning på närmare 6 000 kronor alltså. Ja men det var ju, jag är aldrig, förra vintern låg jag på över 7 000 varje Ja men det här var för ett, ett kvartal vet du. Ja, men det här var en gång i månaden jag hade, så du förstår vilken elförbrukning det var. Ja, det är fruktansvärt för många människor idag, ekonomiskt på det viset, och vi hankar oss fram. Och sen en annan sak med Anita med, det är lustigt att hon har ju, upp, hon har ju faktiskt sett eh, eh, Sofia Loren berättar hon ju vid Grand Hotel och live. Ja. Och jag, jag också utan ren händelse när jag var på väg till Capri så var det en massa pressfotografer och då var Sofia Loren ombord på den här eh, båten som gick från Neapel då till, eh, till Capri vet du. Och, och sen gick jag under sjöresan så smög jag upp på däck vet, och stod där och då kommer Sofia Loren, då hade hon gått om, upp en annan väg för att slippa de här eh, eh pressfotograferna va. Och så jag, eh, jag stod bara en tio meter ifrån henne vet, och hon log lite där och jag vinkade åt henne diskret sådär. Så att det tycker jag var kul. Ja. Jag fick ett leende. Och, ja, och klockan går. Jag skulle vilja ja, spela en. Nej, men jag rekommenderar eh, faktiskt Anita att eh, låna den här boken på biblioteket. Den heter alltså Charles A. Lindberg, Ett liv. Mina övertygelser, den underrubriken är min, eh, Mina övertygelsers självbiografi och den är på närmare alltså, som jag nämnde, eh, på, 500, eh, på närmare 500 sidor och mycket fina foton och det är ett mycket anslag eller mycket tilltalande porträtt på honom. Han blickar ut och han har flygarhuva och så vidare. Men hörru du, kan avsluta med att säga till en sak till dig. Ja. Och det du nämnde till eh, Peter där. Ja att det där undersökningen du ska göra på Sabbatsberg det är en så kallad biopsitundersökning. Ja, men jag vill inte att någon ska hålla på och rota. Det får vara då. Det, det här, jag har inga besvär av eh, prostatan. De rotar annars. inte utan de går in och knepsar bort alltså så här, eh, det ska analyseras utan patolog. Ja, va? men eh, rör man någonting så kan cancerceller sprida sig med blodet ut i kroppen och sen hamnar det någon annanstans. De går in, alltså de gör någon biopsi heter det, och det är att man tar Eh, någon prov ifrån eh, prostatan då. Sen skickas det till en patolog för att de ska utröna då. Ja, sen kan du... ett ultraljudprov och se hur det ser ut då. Ja, det kan de ju göra med. Men jag menar, när de tar biopsiten, det är förutsättningen för vilken glis som du har i skala i cancern. Alltså du kan ha en långsamt eh, låg eh, Eh, ja, men det får väl tiden utvisa om och, det PSA-provet ändrar på sig. Du går väl och tar PSA-prov i alla fall? Ja. ja, jag ska ta om det ifall det är helt fel det här. Ja, det måste du göra. Men, eh, jag, eh, det, det, det, I så fall det hade varit cancer, du hade jag haft blod och så vidare som kommer. Vet att, eh, alltså, grejen med prostat, prostatacancer det är det att man jämför den med sköldpaddan och haren en del går utvecklingen väldigt sakta va? och för en ja. del går det mycket snabbt. Så att jag förstod dem när de tilltalade dig med att du inte skulle använda något testosteronplåster. Nej, men å andra sidan, vad kan hända om jag eh, bryter lårbenshalsen då för att jag, eh, du vet, eh, ramlar gång på gång och inte kan resa mig och blir liggande ute i snön i kanske 10-15 grader kallt. Du har väl broddar i alla fall va? Nej, det har jag inte. Det kan jag inte få gå in i Konsum med. Aha. Men vad fasken, det gör väl en del pensionärer ändå, de skiter väl i det? Ja, det kan ju hända, men eh, det, det är inte önskvärt. Har de klagat på det eller? Nej, de sa ju det bara. Alltså, ja, men ja. vad sjutton gubbar, det, det är ju besvärligt. Då ska de ju ha stolar och sånt så folk kan ta sig av dem, eh, det där lättvindigt. Ja. För oftast, eh, alltså i Konsum då som är, för oftast är det ju väldigt besvärligt för äldre och, och ta av sig brodden. Ja, men jag behöver ha starkare muskler. Jag ska kunna gå, gå upp om jag ramlar. Det är ju vansinnigt detta. Det har jag kunnat förr. Ja, just det. Men du börjar ju komma upp i åren för att Ja, ja, men hade jag bara haft det här preparatet kvar hade det här aldrig inträffat. Nej, ja, just det. Men hörru du, jag tycker i alla fall att du ska gå och ta den där kontrollen på, eh, med prostatan. Ja, ja, men jag vill inte hålla på och kälta min läkare. Vadå käfta menar du? Ja, eller det hålla på, eh, det alltså, ska diskuteras och så vidare. Jo, men man måste ju ha en, en kommunikation. Ja, man kan inte göra någonting om det är cancer. Jo, då, det kan de göra visst. Du, ja, men det är sådana biverkningar på sitt och Ja, men det är, inte, det, är som, det är inte alls, utan det här med radiotekniken, radiotekniken har utvecklats jättebra va. Det, idag så strålas det, det som koncentrat och att man strålar inom en säkerhetsmarginal och det är väldigt... Eh, ja, de tror det men det kommer alltid tillbaka igen. Det, det behöver du inte göra för att du får ju ner, kommer du få ner... Ja, men jag har haft bekanta som har haft hjärn, eh, hjärnan och sånt och så har det, ja, det och så har det varit borta något år och så har det kommit tillbaka igen. Det finns ju många alltså. Efter, eh, det var någon statistik i tidningen, efter tio år så är det kanske 35-40 procent som har fått återfall. Men det beror ju på cancerns aggressivitet va? Det är ja, där, ja, det är alla konstiga kemikalier. Det är därifrån de ska, därför de ska ta det där, eh, alltså biopsiten för att eh, kunna bedöma den, eh, farlighetsgraden eller aggressiviteten. Ja, ja, ja, men, det är på tiden utvisa. Ja, det är på tiden utvisa. Det är bra, hej då. Hej. Ja, nu ser jag vilja spela upp en kassett här. Eh, sen återgår jag efter kortare tiden som är kvar sen. Ja. Mossa mossa på alla människobarn. Häromdagen när jag var i stan. Hörde ni? Det rimma. Ja, så lätt för att rimma så. Ja, när jag var i stan så frågade en herre mig hur lång jag var. För människorna har fått tockna nyfikna huvuden och måste fråga om allting. Vi troll är inte alls så där nyfikna. Förargligt nog så visste jag inte hur lång jag var. Men när jag ändå var i stan så tyckte jag att det var bäst att jag tog reda på det. Så därför, när jag gick förbi ett hus där det stod Ingen gör filma på en skylt tänkte jag att där har de nog tid att mäta mig. När de till och med annonserar att ingen gör något. Så jag gick in. Joho, de skulle så gärna mäta mig så. Det var en hel massa herrar i vita rockar som samlades runt omkring mig. Och en tog upp en pinne ur bröstfickan och höll den bredvid mig. Du är precis 300 millimeter, sa han. Det var inte skapligt så mycket. Och ändå räknas jag som lilltroll. Det kostar ingenting att bli mätt av de där som ingenting gör. De var så snälla så. Men jag undrade om de verkanden hade mätt rätt. Då kom jag till en skylt där det stod skräddrare. Skräddlare, de måste ju också kunna mäta. Så jag gick in till honom. Han satt med korslagda ben på ett bord och sydde. Men han hoppade ner med detsamma och tog ett band som hängde om halsen på honom och mätte mig med. Du är 30 centimeter, sa han. Jag hade krympt mycket bara på den lilla biten från dem som ingen gör till skräddan. Det lät ruskigt. Jag riktigt darrade i benen när jag kom ut på gatan igen. Men ett litet stycke ner kom jag förbi en snickrare. Han var lika snäll som de andra och ville gärna tala om för mig hur lång jag var. Han hade en underlig käpp i en särskild ficka på byxorna som han fällde upp. Ja, inte fickan eller byxorna, utan käppen förstås. Han tog riktigt noggrant mått. Du är tolv tum, sa han sen. Nu blev jag riktigt rädd. Först hade jag varit 300 och så 30. Nu var det bara 12. Skulle det gå så här fort neråt med mig så skulle jag inte vara stor bit kvar när jag hunnit gatan ut. Amanda Piff sömmerska stod det i en pot. Jag gick in till Amanda Piff. Hon satt just och drack kaffe. Och det var en söt liten herre jag får på besök, sa hon. Och så mätte hon mig. Tre decimeter, sa hon. Men då blev jag så rädd så jag sprang ut utan att tacka. Och sprang hela gatan till Braks som jag kommit. För det var nog en fördrollningsgata. Och det såg jag ju att alla människor längst bort på den var så små, så små. Jag sprang direkt hem till mamma och pappa och berättade alltihop. Men då sa morfar, jag ska mäta dig. Ja. Gå ut i skogen och hämta en tallröska. Och det gjorde jag. Och så fick jag lägga mig på stora trollbordet och morfar rök av talbar och la i en rad bredvid mig. Du är åtta talbar lång och tre talbar bred över axlarna. Och det är precis normalt för ett lilltroll, sa morfar. Och då blev jag så choklad, så choklad. Tänk att människorna inte kan göra en så enkel sak som att mäta ett lilltroll en gång. Medan jag var i stan så tänkte jag att jag skulle passa på att fotografera mig också. Så jag gick upp till en fotograf. Han såg så snäll ut så. Och han var så artig också så. Han kallade mig för min herre. Jag ska så gärna ta en bild av min herre, sa han. Nej, det är jag som ska ha bilden, sa jag. Jag ska ta en plåt av min herre, sa han. Ni ska inte ta någonting av mig, sa jag. Och förresten så har jag ingen plåt på mig, sa jag. Jag ska bara knäppa min herre, sa han. Det behövs inte alls. Jag har knäppt varenda knapp när jag gick hemifrån, sa jag. Då ska jag avbilda min herre på ett papper, sa han. Och det kunde han ju få göra. Så han satte mig i en stol och själv kröp han in under ett svart skynke som låg över en trälåda. Sitt nu riktigt stilla, sa han. Och så tog han en boll i handen som hängde ner från lådan i en gummislang. Då förstod jag att han skulle spruta vatten på mig. Och just när han klämde på bollen så tog jag skydd under stolen. Då började han mumla under skynket och stack fram huvudet igen och började pilla på någonting fram till på lådan. Men jag var kvickt upp i stolen igen. Besynnerligt, sa han. Det måste vara något fel på kameran. Jag ser stolen men inte min herre som sitter i den. Så kröp han under skynket igen. Och jag smet under stolen. Och så där höll vi på, ett i ett. Till sist sa fotografen. Nej, det här var det markvärdigaste jag har varit med om, sa han. Hem är som bortblåst i solen när jag kikar i kameran. Kan hen se mig om jag sätter mig i stolen och hen kikar under skynket, sa han. Och så bytte vi plats. Fotografen satte sig i stolen och jag kröp under skynket. Men det var alldeles svart under det. Tryck på bollen, sa fotografen. Och när jag gjorde det så fick jag se honom. Och då hade både han och stolen ställt sig upp och ner. Det var den bästa trollkonst jag har sett. Så fort jag tittade fram under skynket satt han rätt. Men när jag tittade genom lådan och tryckte på bollen så hux flux han han ställa sig på huvudet. Men det sprutade inte något vatten ur bollen. Och då tänkte jag att jag kunde ju sitta kvar i stolen för då kunde han ju inte spruta på mig ser ni mig? sa fotografen. Jaha då, sa jag. Fast herr fotografen sitter upp och ner. Ja, men då är det ju rätt, sa han. Och så bytte vi plats igen. Och då såg han mig också. Det var för väl, sa han. Jag trodde det var något fel på mig. Sen kram han på den där borden gång på gång. Det här blir charmant, men lite gladare om jag får be, sa han. Var så god, det får ni så gärna göra så, sa jag. Jag menar, vill min herre skratta lite, sa fotografen. Det är så trevligt med glada fotograferier. Nej, det tycker jag inte, sa jag. Jag vill inte ha ett fotografi som ligger i fickan och skrattar ett i ett. Och förresten har jag så svårt för att skratta. Då ska jag hjälpa min herre, sa fotografen. Och så började han göra grimaser och vinda med ögonen och gala som en tupp. Och så skrattade han själv. Men inte jag. Då började han hoppa på ett ben. Men i detsamma så kom hans mops in och började skälla och snodde runt benen på honom med sin koppel så det blev ett rysligt trassel av alltihop. Och fotografen snubblade och slog omkull pladask på magen och mopsen bet tag i bollen. Och just då skrattade jag. Och på så vis blev jag fotograferad. Jag ska få provkortet i nästa vecka, sa fotografen. Men han lät inte så glad och skrattade inte åt sig själv som han gjorde när han stod på ett ben och gol. Men mopsen, han såg nöjd ut. För han hade tuggat i sig halva bollen innan fotografen trasslat sig fri från kopplet. Oj, nu måste jag sluta. Må så grankott allihop. Thank <laughs> you. Ja, det var en liten barnsaga. Det var ju kul att höra på som omväxling här. Nu är det någon som ringer. Vi ska se här. Om det kommer en signal till. Hallå? Hallå? Tjenare du, jag, jag, hörde på den här Nicke Lilltroll, det var ju aktuellt på 70-talet där hörde man ju mycket där. Ja, det var en gammal sak. Nu har du gjort, nu har du satt huvudbry uppe på Kungsholmen, nu kommer de börja analysera det där om det är några hemliga meddelanden. Ja, det, det tror jag inte de gör, för det, var, det vet de ju att det, det jo, fanns en kommersiell utgiven grammofonskiva en gång. Det där med bilderna, fotografen och gummibollen och det där, nu kommer analytikerna. Ja, men de hade ju, de hade ju det, eh, de, de, första kamerorna. Jo, ju en, eh, en gummiboll och tryck, eh, eh, luft som inte löste slutan och så var en, en glasplåt som ja, de framkallade sen där. Jag kände en som var kanonfotograf som jobbade nere i Humlegården och i Vasaparken och Kungsträdgården. Han hade en sån här svart skynke vet du, stor. Det var på 50-talet. Ja, det var museiföremål till kameran då. Men du vet vad som hände när du spelade för några år sedan det, honom den här... Eh, ja men eh, det var ju ännu... Eh, det, tro, det var ju löjligt. Kalle Sändare ja, va? Då var det men det var ju så pass ny på radion. Då, här, då fick de börja analysera ja. där uppe det där med Karl XIIs papper. Det här var ju också så här bilder vet och fotografier. Där kommer de sitta och analysera nu. ja, men de kunde ju ha letat så hade de ju fått fram både skivan och skivnumret. Ja, men de, har ju spel, de spelar ju in alla dina program De sitter ju och lyssnar nu och avlyssnar det här. Ja, ja, men varför ska man... Det, att, det är noja bara. Ja, visst, men de kommer ju analysera det här och... Eh, men hörru du, det var visst någon ring, inringare ett par gånger, en och äldre herre Eh, spelar någon marsch för de där äldre gubbarna hörru? Nej det gör jag inte. Jag har ju och, berättat han, eh, varför jag vill inte tjata om det. För att jag hör till... han från Nacka, han vill ju gärna höra 30-tal sa han. Ja men nu har jag inte det. Nej, det och dessutom så, så är det ju som så att eh, jag hörde ju under kriget redan Hitlermarscher och allting. Jag hade hörlurar på mig. Pappa lärde ju mig kort på fotogen när jag var jätteung. Var det, var det din pappa som gillade det där då? Nej det var det inte. Det var jag som råkade skruva in det när jag sökte sju kortvågen. Spelade han aldrig några eh, Sosa-marscher då? Jag vet inte vad det var när jag var så pass liten, men det var Hitlermarscher i alla fall och Horst Wessel kommer jag ihåg. Men eh, vet, det kände jag igen när jag hade, hade det kan ju ha varit, Det kan ha varit en kollega till dig, Snuvia Sixten, han från Moskva vet du. För han spelade också marschmusik under kriget. Ja, men jag vet att det kom från Tyskland för det var eh, typ, typiskt eh, tyska paussignaler och allting då. Jag vet, vet, inte om det var Königsberg eller vad det hur Kanske var Lord HH. Men eh, Radio Moskva, de hade ju den där svensken, jag kommer inte ihåg vad han, het, vad han hette han var, de kallade honom för Snuviga Sixten för han lät alltid förkyld. Ja. Ja, det var i Moskva lät ju eh, sämst ut alla radiostationer. Tyskland bäst. Det var väl lätt telefunken som verkligen kunde sina saker tidigt. Snuviga Sixten, han lät väl förkyld jämt och var därför han fick det där eh, epitetet eh, Snuviga Sixten. Ja, det var ju fruktansvärd ljudkvalitet på Moskvas nationalsång. Allting hörde jag. hörde du på Radio Moskva någon gång? Ja, det fick jag ju in också. Ja. Då. De hade ju svenska sändningar. Ja, de hade ju det. Ja. Det kunde man lyssna på. Där, där var ju den där herrn från Uppsala, alltså nu via Sixten. Och är det någon lyssnare som känner till ytterligare om honom så kunde man ju få höra något. Ja, det fast det var så länge sedan, det är inte många som ja, lever ens. Det var ju undantag att, att jag hade tillgång till en kortmottagare när jag var eh, sju, åtta år. Sen har jag en fråga till Anita, om hon kan svara på vad den kände filmproducenten eh, heter eller hette som var gift med Sofia Loren. Det var allt. Tack för mig. Hej. Hej. Ja, sådär. ja. Nu är luren på här och jag har väl några minuter kvar. Jag tänkte spela upp en, någon skiva här från Gunnar också efter sex. Det ska ju vara det, har han ju sagt. Med programskiva. 81-21.00 ska radion på. Jag väntar här. Och det var många lyssnade på utlandet under kriget. Det såg man ju på så mycket antenner som det satt på taken och allting. Och, och det var ju fina radioapparater som var känsliga på utlandet och som hade eh, stora ordentliga skalor att ställa in på och så vidare. Så det fanns verkligen möjligheter till sånt. Och då fanns det bara ett program på Riksradion ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Hej, jag tror att det var Carlo Ponti som Lennart frågade om. Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Och så hörde jag ju honom på Ring P1 också. Ja. Han talade om identitet. Ja. Det, jag är fortfarande lika frågande, likväl som programledaren Thomas Tengby. Vad vill han egentligen? Jag har ingen aning. Det Får jag ringa och fråga dem? Ja, nej, vi satt allihopa säkert hela Sverige och undrade vad var det han pratade om egentligen. Han vågade ju tydligen inte komma till saken. Men det var i alla fall ett, eh, ett inlägg som eh, jag spelade in det och lyssnade på det en gång till och tänkte vad var det egentligen han sa? Ja. Han behöver inte lämna någon vidare utföljd men det... Nej, annars går det att ringa bakom ja, men programmen. Det kanske var Carlo Ponti i alla fall. Ja, jag vet inte. Morsning. Hej. linjen ledig igen här bara fem minuter. Och nu ringer den ska vi se om det kommer en till. Hallå? Ja, ja, hej, jag måste... Ja, du har ringt förut. Ja, men ja, det är Kent där, ja, Andersson i eh, Fisksätra där. Han, det, det stämmer som han... Eh, säger att jag, jag ringde inte Ring P1 och gjorde ett inlägg där och talade med eh, Thomas Tengby från Göteborg. Och det var nämligen så att vad jag anförde om, det var eh, efter en spaning efter en eh, svensk identitet va. Och då sa jag i programmet så här, och kan, nu hör väl han det här Kenneth, Kent där ute i Fisksäter att ordet identitet innehåller det latinska ord, alltså det är, innehåller det latinska ordet i dem som betyder densamma va. Ja. Och jag tycker, som jag sa i inpasset där som jag ringde in, att idag så tycker jag att människan håller på att förlora sin identitet. Förlorar man hon kännedom eh, av känslan av idag så att säga och inte längre vara densamma som igår, då, då är det så alltså att det börjar brista va. Och i Sverige idag så saknas det en samling, en identitet och jag sa till Thomas Tengby med att vad är identitet? Idag betonas den individuella, individualistiska identiteten. Va? Men en, en identitet utan en kollektiv, kollektivitetsidentitet, så att säga, det, det alltså då, ska, då, då, är det början till allas krig mot alla. Va? Då blir det särintressen, det blir motsättningar. Och vore världen fredligare om människorna enbart skulle betona den individuella identiteten? Det skulle kunna leda till det värsta av alla tillstånd, alltså allas krig mot alla. Som romarna sa på den sidan, Sallustius, att bellum omnium kontra omnes, alla krig mot alla. Och idag så finns det som massa jävla feministiska lobbygrupper, det finns andra lobbygrupper, ekonomiska särintressen och så vidare. Och jag menar på att vad är, en identitet, det grundar sig på, så att det Thomas i programmet i Riksradion, det grundar sig på olika kategorier. Det är släkt, det är nation, det är språk, generation, territorium va. Det är det va. Sverige är en nation, alltså, och den svenska nationen har ett eget territorium va. Det är vår identitet, men den betonas inte tillräckligt. Och jag frågar också att behöver en människa en identitet? det, det, är klart att det finns ju flera identiteter. Vad är alternativet? Jo, människan i världen blir inte fredligare utav att bara betona den individuella identiteten. Va? Och människorna är också en flockvarelse som jag sa i programmet. Ja. Jag sa det i programmet att människan är ett politiskt djur som den grekiske filosofen Aristoteles en gång uttryckte saken. Och, och sen kan man ta som ett exempel, det vill jag framföra då om han lyssnade, att jag tog upp det här dravlet som har varit i EU och EG från och med 1973 då det var dåvarande nio medlemmarna utav den europeiska gemenskapen, det hette EG på den tiden. De gjorde tanken på en, en identitet, en europeisk identitet, en politisk fråga. Va? Och det, <laughs> den där kommittén, det, det var någon gång på 70-talet, 73, 74. Sen dröjde det ända fram till mitten av 80-talet innan diskussionen tog fart. Va? Och då hade man inte kommit fram till någonting. Va? Och 1984 gav ministerrådet i uppdrag åt en särskild kommitté att undersöka hur man skulle kunna möta frågan om en europeisk identitet. Va? Då kallade man det för en kulturell dimension. Och jag menar i Sverige så har vi våran kulturella dimension. Vi är på väg att upptäcka den. Kent, Kent har ju själv också påtalat hur viktigt det är med kulturen som musiken i, i kulturen. Va? Det är en väldigt viktig fråga för att det kommer ju från rötterna i vårt själsliv. Va? Det är de skapande krafterna. Va? Det är det också som skapar en identitet. Va? Och jag skulle bara vilja säga till EU-anhängarna att för 17, studera historien. Pater Europa, Europas fader, han blev krönt år 800 på juldagen i, i kyrkan och han var då alltså kejsare utav det heliga romerska riket, utav tysk nation som upphörde i och med i, tror jag, slottet Schwarzenburg i, i Kaisersalen där. Det var Napoleon som alltså avpoliterade det där va. Och där finns det 76 medaljonger över romerska kejsare från Augustus till den siste tyske kejsaren Karl den sjätte som dog 1720 Eh, eh, eller till den tyske kejsaren 1720. Sen under Napoleonkrigen abdikerade till sist den dåvarande kejsaren Frans den andre som romersk kejsare år 1866 och blev enbart kejsare över det österrikiska väldet. Napoleon själv var, först, eh, var först eh, eh, som först utsåg sig till förste konsul valdes 1804 till att kalla sig kejsare och så vidare. Det är allt jag ville bara säga om identitet. Det är viktigt Kent att vi har identiteten i olika kategorier, det är släkt, religion, nation, klass och kön och språk. Och det var det jag ville föra fram en diskussion med. Ja, folk, det verkar klockan bli hemskt mycket. Att folk ska ringa och diskutera den saken, vad de har för känsla utav identitet, vad de associerar det med och så vidare. Ja, just och, det. Jag kan kanske ta ett kortare samtal, ja, okay, men sen måste jag hej, spela hej. upp. Hej. Sen måste jag spela upp en CD-skiva från Gunnar också. Och se om det kommer en till Hallå? Ja, hej, är det Peter? Ja, jag pratar på lite och lagom högt så jag eh, kan ja, Det måste du förstå nu. Låt fakta prata för sig själva. Om du till exempel flyttar till Kenya. Du kan ju aldrig bli en riktig kenyan. Du kan bli medborgare i landet. Nej, det tänker jag inte. Jag är bara intresserad Nej, av att eh, ha tillstånd och sända... där... kommer en somalier hit, han kan ju bli medborgare. Jag vill... Det är ju helt normalt. Man kan aldrig bli en riktig svensk. Punkt Nej, men jag är inte intresserad av något sånt. Ja, väl... Eh, Poli... Men vi stänger väl telefonväxteriet för idag. Det är alltså Kulturföreningen Jallarhornet, Sverige vaknar som har sänt och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och eh, vi återkommer nästa vecka. Och jag ska väl spela, hitta den cd-skiva här. Eh, nu är som Gunnar sänt hit och eh, på, efter klockan sex bör det ju vara sådana. Så har det så bra alla lyssnare. Jag återkommer med en kort avannonsering sen och lite musiksnutt när, när skivan har gått. This is Frank Roman Radio. I'm John Young with European Americans United. Imagine for a moment that because of a seismic shift in the space time continuum, our politicians ceased tugging their forelocks to the oligarchs who control their purse strings and somehow came up with the wherewithal to grow a pair having decided to actually represent the interests of their constituents for a change, rather than just pay them lip service, our Congress called upon a representative of European Americans United in order to testify before a committee and address certain specific and well defined issues that directly affect our people. Imagine further that you were to turn on C SPAN and before your eyes would be a representative of EAU giving testimony before the House Foreign Affairs Committee on International Organizations, Human Rights, and Oversight. At a recent EAU conference held on the West Coast in an undisclosed location, our own Board of Directors member, Frank Roman, offered just such an address. If our Congress were to find a spine and allow him such an opportunity, this is what he would say on behalf of all European Americans. As a member of the Board of Directors of European Americans United, I have the special honor of joining the efforts of our organization's rank and file members in reaching out and informing our fellow European Americans with issues that are vitally important to us as a people. I do this for a very simple reason. Our people are in an increasingly perilous situation. More and more of our lives and our posterity's very existence are at risk as the white percentage of the population declines in the United States while the blame for this phenomenon lies in the kind of strong, multi layered, domestic institutional ties that endure and evolve, even a cursory examination of world events will reveal that whites living in societies run by growing numbers of non whites are in physical danger. From the aftermath of the Bolshevik Revolution to contemporary Africa, the lesson is the same. Loss of political power means murder and mayhem directed against whites by minorities with deep historical grudges. Combating the ever growing demographic displacement of white Americans is a risky, though not an impossible task. Unfortunately, the law, the media, and academia encourages, not forbids, the intermingling of all races. For European Americans, however, this trend is especially dangerous because of the statistically provable decline in our numbers. In August 2006, the BBC reported the following quote, legal and illegal immigrants make up a growing portion of the population in 46 states and the District of Columbia, with California leading the field. There are more than 35 million immigrants in the United States, or 12.4% of the population, up from 11.1% in 2001. California had the most born outside of the U.S at 27.2% of its population. It was followed by New York, Texas, and Florida as the states with the largest immigration populations. According to the American Community Survey, more than one in three residents living in Los Angeles, San Jose, and New York were not U.S. citizens at birth. Close quote. Please bear in mind, this was four years ago, and current reports to us from people on the ground tell us the situation is now much worse. On December 9th, 1948, the United Nations General Assembly adopted by resolution the final say on the definition of the term genocide. Article 1 the contracting parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish. Article 2. In the present convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group as such. Subsection C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. Subsection D. Imposing measures intended to prevent births within the group. Article 3 the following acts shall be punishable. Subsection B, conspiracy to commit genocide. Subsection C, direct and public incitement to commit genocide. Article 4, persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers public officials, or private individuals. Close quote. It is therefore our contention that persons of European extraction in the United States are facing the United Nations definition of genocide, deliberately or passively, stressing here whether the UN was including white Americans and Europeans or not. In 1998, President Bill Clinton said this quote, Today, largely because of immigration, there is no majority race in Hawaii or Houston or New York City. In a little more than 50 years, there will be no majority race in the United States. Close quote. I want you to note that former President Clinton said this will definitely occur in the United States, a nation that was founded for white Europeans and their posterity, if something isn't done in the very near future. Blue whales and leatherback turtles receive more attention. Ten years later, an excerpt from a New York Times report dated 14 August 2008, said the following quote, White people of European descent will no longer make up a majority of the U.S. population by the year 2042, eight years sooner than previous estimates. The projections show that the U.S. population is expected to rise from 305 million people to 439 million people by 2050. But it will be a population that looks quite different, both in age, race, and ethnicity. According to the Census Bureau statistics, people who regard themselves as Hispanic, African American, Asian, American Indian, Native Hawaiian, and Pacific Islander will become the majority by 2042. Officials had previously projected that this change would happen in 2050. The new projections suggestion that by 2050, minorities will account for 54% of the population and non Hispanic whites 46%, down from their current 64.7% share immigration, and higher birth rates among U.S. minorities, especially Hispanics, are accelerating the demographic changes. Close quote. In other words, European Americans are on the verge of being replaced. And yet, in spite of these troubling figures, vile anti white bigotry has been allowed to flourish in many parts of the United States academic, entertainment, and governmental structures, growing in intensity these past 50 years. And it continues to grow stronger still, based on short term, financially expedient political gains and long term political correctness, the kind of strong, multi layered institutional ties that continues to advance unabated. In fact, the obligation to give preferential treatment to non whites is entrenched in the Code of Federal Regulations listed here. The only whites exempt from this discriminatory law are females and any white male who can prove that his quote unquote disadvantage comes from personal reasons rather than from being white. This trend is repeated throughout all government departments across all sectors, a trend that cripples white Americans' ability to become sufficiently employed in order to have children if they wish. Moreover, as this subcommittee fully knows, recently resigned whistleblowing attorney J. Christian Adams has made credible charges, backed by at least five former colleagues, that the Justice Department's Civil Rights Division, under President Obama, has brazenly adopted a policy of refusing to enforce civil rights laws on behalf of white victims by minority perpetrators. To such an exact accusation of lawlessness, the Justice Department's response has been dead silence. And yet, at any time, when even the most benign advocate for European Americans points the finger at an American culture that is gleeful at worst or apathetic at best regarding anti white bigotry or white demographic decline, boilerplate rejoinders such as Nazi, bigot, and hater are issued through multiple vectors including law enforcement. With the assistance of the media and university social conditioning, a direct result of this hypocrisy is that almost everywhere in the United States, European Americans have succumbed to the bizarre approach of abandoning their natural racial instincts for survival, while at the same time they are encouraging the advocacy of non white Americans, legal citizens or not. The most depressing aspect is that we are rapidly heading towards the reality of a human flock in the United States, a dull, debased herd of consumer driven people who happen to vote at times, but with no true identity, and where being white means only referring to skin color, but no other distinct attribute. There will be no heritable familiarity, no encouraging intellectual ideals to appreciate in a society that has forever abandoned such value. By not addressing our people's falling birth rates, mass immigration from the third world, and the governmental policies encouraged in the private sector that seemingly forbid addressing this urgent situation, nothing less can be expected. Indeed, people who can take drug addled sexual deviants like Anna Nicole Smith or Lindsay Lohan and turn them into American icons are too fearful to have a discussion with the same frequency and passion about the oncoming demographic disaster of European Americans in one more generation. And I don't care if we're talking about what passes for conservatism in Washington today or the cultural Marxists in the media. Of course, no one who works in the area of media distribution or politics would address this subject because they don't want this verifiable fact to become common knowledge. They don't want people to be up in arms over it. They don't want a truly informed population because too many American institutions drink the same politically correct elitist poison from the same public trough. The only things that matter to them, and possibly to some on this subcommittee, is following bureaucratic and political expansion with the ability to play a leading role on the world stage. This is something that cannot be done through a vibrant and self aware population rooted in the sound principles of their founding fathers. Fortunately, though, more and more European Americans are keenly aware of this situation as it is something we believe responsible people have noticed for a long time. Undeniably, the indigenous people of the United States are white. They have never been and will never be anything else. We have a culture, a language, a uniqueness, and a geographical space of our own. We are right to desire a white society the kind of society many of the respected members of this very subcommittee I am now addressing grew up with. We are right to desire our continuity and prosperity. We are right to desire the ability to define ourselves and to choose our own destiny. We are right to loathe, despise, and work against those who seek to take away what is rightfully ours. We are right to wish the marginalization, indeed, the very destruction of those who seek to devastate us. We are right to be vicious and ruthless, if need be, in dealing with our enemies, because our enemies are vicious and ruthless too. We are right, and those who would oppose us are everlastingly wrong more narrowly, those in the public and private sectors who advocate strenuously for the ethical treatment of animals and the preservation of endangered and threatened species, as we do, see no issue concerning the dwindling U.S. population of white Americans or laws like affirmative action, set asides, and the offshoring of jobs that would otherwise enable white Americans to produce offspring. This issue, the demographic decline of European Americans and its attendant bigotry, goes beyond politics because the same applies everywhere else across traditional white homelands. Cultural Marxists of all persuasions dream of unified communities of multicultural mixture where very different groups live in mythical unity, followed by a homogenized brown world where everyone looks the same, earns the same, and thinks the same. For utopian conservatives as well as utopian liberals, equality is the ultimate goal, the key to contentment and human progression. Therefore, we reject the destruction of true multiculturalism, the censorship of white advocacy, and the oncoming irrecoverable loss of a particular people. We also reject this government's willingness to allow such an historical disaster to continue unabated. It is appalling, vicious, and insane. Indeed, I'd like this subcommittee to consider that when this situation ignites anywhere else, such as in Africa, China, Serbia, often with NATO troops helplessly standing by, it seems to motivate governing bodies and media outlets into a rapid response scenario because they understand the violent offenders are, quote, deliberately inflicting on their targeted group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. Close quote. And yet, at all levels of present day American structures, they who are utterly determined to fulfill their murky vision have the blessings of a dumbfounded electorate and the support of a culpable executive, judicial, and legislative U.S. government that long ago discarded the very people and ideals which made America the destination of those less fortunate. So let us call this egregious situation by its true name slow motion genocide. In closing, I'd like to say our organization's efforts on behalf of the embattled white population of this nation shall continue unabated. Our children and their offspring are the very reason we must take the risks necessary to reassert the rights and eventually the dominance of European Americans as the founding fathers intended. Our crusade is not a selfish one, nor is it tyrannical, but the natural, age old, selfless input to make life better for our children than it was for us. In fact, we at Europeans Americans United do not begrudge the cultural and racial efforts other ethnies are granted to exercise on their own behalf. However, the fear and terror, the apathy and ignorance that modern society has deliberately created to keep our people in subjugation is undeniably systemic. It's easy to recognize how many white Americans simply cannot believe success is possible. And by success, I mean raising our birth rates to at least a 70% margin leveling the playing field in terms of education and employment, while vigorously addressing groups and individuals who would otherwise condemn our efforts. Ja, det måste vi ju eh, bryta för klockan börjar bli väldigt mycket nu. Det är alltså kulturföreningen Gällarhornet Sverige vakna som har sänt och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Och det finns ett plusgiro som är 634252 252-1. 634 Eh, streck 1 eh, och det ska stå under Gunnar Andersson där på talongen han sagt det viktigt och så finns det en ny postadress som är box 845 114 75 Stockholm. Jag ska kolla där, det var en siffra, det var lite konstig. 845. Hundrafjorton, 79 Stockholm står det. 79 eh, på slutet här. Box 845, 114, 79 Stockholm. Nyss eh, postadress. Eh, tydligen eh, till eh, en postbox. Ni ska ha det så bra alla lyssnare och sköta om varandra väl och ring, ring, eh, ring gärna efter programmet fem över halv och prata med mig privat. Och eh, vi ska väl sätta på en liten musiksnutt och drick inte för mycket. Och, och var försiktig med tobak framför allt och tänk på det om ni har småbarn också att inte de får passiv rökning för kan de få barnastma eller råka ut för själv och så. Och det var inte bra alls det. Eh, så mycket som föräldrarna bolmade i sig mycket rök. Det var som en dimma i den lilla lägenheten där och väggarna blev ju brunfärgade och allting fick tapetseras om ett par gånger under årens lopp där i Hammarby. Men nu ska jag sätta på en kort eh, musiksnutt. Ha det så bra allihopa. Hej hej. Vi återkommer förmodligen eh, då nästa lördag som vanligt. Hej hej.